ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون Kwa hakika wale waliokufuru watanadiwa. Bila shaka kukuchukieni Mwenyezi Mungu ni kukubwa kuliko kujichukia nyinyi nafsi zenu. Mlipokuwa mnaitwa kwenye imani nanyi mkakataa. قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل Watasema, Mola wetu mlezi, umetufisha mara mbili na umetuhuisha mara mbili. Basi tunakiri madhambi yetu, basi je, ipo njia ya kutoka? ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير Hayo ni hivyo kwa sababu mlikuwa akiombwa Mwenyezi Mungu peke yake mnakataa na akishirikishwa mnaamini. basi hukumu ni ya Mwenyezi Mungu mtukufu mkuu. Huwa alladhi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqa wama yatadhakkaru illa man yunib, yeye ndiye anayekuonyesheni ishara zake na anakuteremshieni kutoka mbinguni riski na hapana anayekumbuka ila anayerejea. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون بس muombeni مونيزي مونغو مكيم صفيا ديني ييتو نا wangachukia مكافيري رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق Yeye ndiye mwenye vyeo vya juu, mwenye arshi. Upeleka roho kwa amri yake juu ya amtakaye katika waja wake ili kuonya kwa siku ya mkutano. Yawma barizun la yakhfa ala Allah minhum shay. Liman almulku alyawm? Lillahi alwahid alqahhar siku watakayodhihiri wao hapana kitakachofichikana chochote chao kwa Mwenyezi Mungu ufalme ni wanani leo ni wa Mwenyezi Mungu mmoja mtenda nguvu Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dhulma al-yawm inna Allaha sari'ul hisab Leo kila nafsi italipwa kwa ya chuma Hapana dhulma leo. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwepesi wa kuhesabu. Wa anzirhum yawmal azifati idhil qulubu ladal hanajiri kadhimin. Ma lidh-dhalimin min hamimin wala shafi'i yuta'. Na waonye siku inayokurubia wakati nyoyo zitakapofika kooni nao wamejaa huzuni. Madhalim hawatakuwa na rafiki wala muombezi wa kuitikiwa. يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور Anajua khiana ya macho na yanayoficha vifua. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء ان الله هو السميع البصير Na Mwenyezi Mungu huhukumu kwa haki, lakini hao wanaowaomba badala yake hawahukumu chochote. Hakika Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kusikia, mwenye kuona. الله أكبر الله أكبر Hakika waliokufuru watanadiwa waambiwe bila shaka chuki ya Mwenyezi Mungu na bughudha yake kwenu ni kubwa kuliko chuki zenu wenyewe zilizokupelekeni mkapata adhabu pale mlipoitiwa kwenda kwenye imani mara kwa mara nanyi mkakimbilia kwenye ukafiri makafiri watasema mola wetu mlezi umetufisha vifo viwili kifo kimoja katika uhai wetu wa duniani na kifo kingine katika uhai wetu wa barzakh yani kaburini na ukatuhuisha mara mbili mara moja ndiyo ya uhai wetu wa duniani na mara ya pili ni wakati kufufuliwa kutoka makaburini basi hebu ipo njia ya kutoka kwetu kwenye adhabu na huenda yakaonyesha uhai wa barzakh ambao ni uhai mahsusi hatu ya hakika yake aliyataja Mwenyezi Mungu mtukufu katika kauli yake juu ya watu wa Firauni moto wanadhihirishiwa asubuhi na jioni na siku itapofika saa ya kiyama patanenwa waingizeni watu wa Firauni katika adhabu kali kabisa na kauli yake mtukufu wala usiwadhanie wale waliouliwa katika njia ya Mwenyezi Mungu kuwa ni maiti bali ni wahai wanaruzukiwa kwa muda wao mlezi hiyo ni adhabu mlionayo kwani mwendo wenu duniani ni kuwa akitajwa Mwenyezi Mungu peke yake nyinyi mnakufuru na pindi akishirikishwa na mwinginewe ndiyo mnaamini na ikiwa huu ndiyo mwendo wenu basi mnastahiki kweli malipo ya ushirikina wenu basi hukumu ni ya Mwenyezi Mungu mtukufu mkuu ambaye humlipa aliyekufuru kwa anavyostahiki Mwenyezi Mungu ambaye anakuonyesha dalili za uweza wake basi anakuteremshieni kwa maslaha yenu maji kutoka mbinguni ambayo ni sababu ya riski zenu na hapana anayewaidhika kwa haya ila mwenye kurejea akatafikiria ishara za Mwenyezi Mungu basi mwabuduni Mwenyezi Mungu mkimsafia yeye ibada na hata walau wakichukia makafiri ibada yenu na ikhlasi yenu Mwenyezi Mungu mwenye vyeo vya juu, mwenye arshi huteremsha wahi kwa hukumu yake na amri yake juu ya anemteua katika waja wake ili awaonye watu adhabu ya kwenda kinyume na mitume siku kukutana viumbe vyote siku ya hisabu watapotokeza watu wazi hapana lifichika nalo kwa Mwenyezi Mungu watakuwa wakijisikilizanisha wao kwa wao wito na utisha ufalme wa nani leo na jawabu ya kukata wa Mwenyezi Mungu mmoja mwenye kutengeka kwa hikma aliyepita mipaka kwa nguvu zake. Leo tunailipa kila nafsi kwa iliyotenda. Hapana dhulma leo kwa kupunguziwa ujira au kuzidishiwa mateso. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwepesi kuhesabu kwake, basi hachelewi na wakati wake. Ewe Muhammadi, waonye siku ya kiyama ipo karibu. Siku zitakapokuwa nyoyo zipokooni kwa wingi wa hofu zimejaa majonzi haziwezi hata kuelezea. Waliojidhulumu nafsi zao kwa ukafiri hawatakuwa na jamaa wala muombezi wa kuwatii katika amri yao. Na yeye subhanahu analijua jicho lohuni na siri zilizofichikana vifuani. Na Mwenyezi Mungu anahukumu kwa uadilifu na hao miungu ya uongo wanaoiomba badala Mwenyezi Mungu haihukumu chochote kwa kuwa haiwezi kitu. Hakika Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye kuvizunguka vyote vinavyosikia na vinavyoona.